내탐 참여 맞이 봐. 네 개념 좀 대봐. 네 대세요. 내가 대세 내 개념 좀. 뭐 되게 되게 되게 되게 뭐 되게 되게 내가 좀 대봐. 음. 대요. 되게. 사제 정화. 또 사제 지대니 감도 전에 음 대한테 대한테 두려워. mātā ātā kēsā rīyā sāñcī tōṁ 봐 계산을 rāwā, kēsā mātā 실패 사례 sāñcī sīpē sārī, kōwā jī sētū ātā sōṁ, ātā dāśā rīyā tōṁ sāñcī chōṁ dēni, ātā sāṁ rīyā tōṁ pē kēkā rāwā, ātā chūshī pōrō pōrō, ātā sāṁ rīyā rāwā, 소소 저거 담아야겠다. 다들 제도 제 그거다. 두셔야 돼. 이게 조언이 어느 향해 되고 제가 제가 제 중년이 두셔도 조언이. 얘네도 저 죽으면 막 내나요. 담아도 어디 내일 신경이 남아 지는 게 폐에서 산재 전환이 되게요. 산재 전환이 소 어디에 음 산재 전환에 대해 음 sanje chun paa diye chuu sanje chun, diye chuu sung paa chuu chuu kuru chung paa sung, sanje ke sanje longa longa tong longa tong nga nga dāng yīng wǒ dāng kīng sāng yīng dōng di bē guó di wǒ dāng chāng di wǒ gāng yīng tī xie kī yīng nā yā yīng dōng ngā jiā ngā chū shé tī yīng tī tāng tāi dēng bā nē di wǒ 어야 그게 아니 최대 옛날부터 잡아 지게 새 일단 수요 옛날부터 잡아 지게 주르게 있나 또시 돼야 되는 거 같아요. 가이 제가 이제 라디 지 라디 그래 샤라 근년지 수요 근년지 샤도 근년지 가이 라디 그래 대좀 선지 좀 된대 통연하네 그러다 통연하셔야 되지 그래 음 가시에 담을 수는 その方、え、みたいな、家庭宅のようなで、ティンフィッシュ。魚の動き方にで、されて、線の釣ると違いが新型をご覧て、動き方が苗字という、て、釣るの sō sō chū yō nā rō tā rō dō ngē rā yēng yō tī yē nyē rō shū nyē rā mā tō rō yōng gō rē rē rē rē yēng shē nī mī tsā wā tē gōng chē tū tū mā bō rō nā sēng gō chē rō yō tsā wā tē sāng bā chē chā chē rō ngē tī kē chē nī bē yā yā mē mē rō shū te jeva dhubi, te kawa yuwa, te jo chenin dhiga, te se. Tuti ma ma wala, o te se. Tuti ma pa wala, ane yaa te jo che ma wala, a ma le yuwa dhisa, o te te nima che, te te re nima sa che, le ma sa sa che. Ane yaa kuro che ma wala, o te se. Te te kiswa dhubi, te shen shen nima che wala, jo wala tu samwe, te ten samwe nye pe kape, dāvācīya cāṅdhīśa, dāvācīya cāṅdhīśa yāgāyū pēdhā yāgā gōṅgōryū chū yāgā pañcā dāvā dāvā sōyā dājī chū chū kātī cāṅdhīya wā yā nāmbā sūnū cāṅdhīya wā wā yā pēkī cīcī sōngchū yu kōma nyā tēwa wā rāyā dājī tā yā rā sāṅ gu tā ngāṅ dzayi, tā chāyā shī pū chūngā rā, tē rā wā, nā dēni, nū dēni tā ngū yé rē kā tē, tā kā tē 되게 gu rē, rō rā yā tam ᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱥᱮ ᱪᱮᱵᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨ

tā tājī yōjī tsāyō yōtē sōsō tājī nyē rā yōjī wā dē rā tēnī tā pēcī rā yōjī tā yō mō mō dē nē pēkē chē wā chē wā mē sōng mē chē 투투야 chē wā sā mā yō chē tū yā dē rā またで20件ととはは。で、で、以前の部分で言ってはます。ね。彼の件で以前の報告です。で、俺の友達もその後戻れる。あれ。見かけて、もうとです。調査した。もう戻っ 아니 타르바다 코어야 타르 타르바제 얘네 단지에 잡아서 산지에 보관해 보관소 대전에 쳐 나의 신체 탐지하러 돈주로 돈을 삼아야 돼요 대전에 쳐 아니 민이 주로 돼요 삼아야 소소 민이 와서 민이 어떻게 돈주로 돈을 삼아야 돼요 꿈을 나온 게

어제가 나의 제일 제일 제일 시시 내가 간다 간다 소소 되겠지 잘 이제 봐 간다 소소 아니 dōngyō dōngyō jēngyō guyō rē mō sāwā yō dōngyō dāngyō jī guyō rō kō yō yō yō sō dāngyō jēngyō tō dā jī rāngyō jīngyō jī guyō rē rāngyō jīngyō jē tā lēngyō jē tā lēngyā jī gu chāngyō dā jīgyō rē mō nēyā kuya nyaya dhāri chi chi shirā yuwa samudāya kaya lāyatā tu sūsū nīngi nāma yuwa dzūgu sūsū nīngi tsūna sūsū nīngi tsūna rāna chīngi nīngi tsūna chata lāyatā dhāra kuñi tu sūna kuñi kuñi dhīgi yuwa mi shindāra kuñi sūna yuwa yuwa mi ti sūsū pāma yuwa yuwa mi ti pāma yuwa yuwa dhāra yuwa sū ma chi 상관도 어제 밤에 말이 딱 얘기 다들 마치 뭐마 신제 다들 마치 어디 이제 자리 벗어 때 나와 진행 제가 말로 다들 나와 진행이 뭐예요 다들 바카즈네 제네티브 도장아 제네티브 제네티브 되면은 아예 그래서 소리 굉장히 나 따라서 도에 사다 되듯이 제네티브 gāzā, gāzā chāchāna, rāṁ siddhā sūsū chēbhira. jērā siddhā rāṁ, tā sēngcēn thāngcē, sēngcēn thāngcē, wā rā, jērā sēngcēn thāngcē, jīsū rācē dā sēngcēn thāngcē, chēbhira thāngcē rācē. dērā rā jīmē, nīmā chīgshēn dā, tā dā, nīmā 또

소소 ですね。稼働数で勾配は損失関数がですね、目先で減衰するんです。わけで、ただ目がまだに、目先で減衰で、覚えに違うた分だけ、パウダーで目先そのもに出して借だよの。とをさえて選定にで、人身補填だけ まだ寝てもらわないでください。チームビデオ。そうするとさ、目覚めてどのような進行で、そうするとみんなが最初の進行で戻るわ。え、携帯の進行あの、ローでさ、だ77のです。そうすると全部とこでまちゃあ qi dāng yé dōng yé zhī qi jīng gāng yé zhī dōng yé 줘 봐. 어제 ngā bār yé zhīng dī jī bār mā shē dī jō gāng wā dā jī yā ngā miñ dē yī gā sē yī jī hē yī yī na wā yī zhī

māṁśhē chīkā, kāndhē, māṁśhē chīkā, chē kī yūmyāyā kāṁshē tē, chē ngīng chīkā yūmyāyā chē ngū yūmyāyā, māṁdēni, chū chāgōnyābā, tā tē chē tē chē yūmyāyā chē kā, wātāi chē dāyā sōngū sē chī, chē sāvāya tāṅgāyā sē pāyā nāyā nāyā chē chē tā tēnā chī chī tā tā mā chī chī ti kāngāi rāwāi yu niru zhōrō shāla chētāngi tāngi yu na kādi chē na chē 두 chō chō chō ma chē na dē na dē tūgu yu wā rō chē yāyā chētāngi rā sāma tāma chē 봐 dāgu yu yu chē rā mi bāi yu chē yu yu yu yu chē chē tōng rā ko nyeba ya. Nyeba ko ya paa nzu, nzu la, oda nyeba ma che ta, oda nyeba cheba cheba ma che, kanche che che ya. Zangu ma che che yuwa ma de. Zangu che kwe che rinda che che lo paa nye ya de ya. zhāngbēlī 이렇게 이렇게 dāngī tse tse jēngyā, mā tōng tū rī tōng rī yō rē. yēnā yā sū sū sū sū lōngbā, sāngyā sāngyā sū 이제 sū sū sū rā, yā chēngyā chēngyā, tse rīng zhū chīng dō sō

yinā sūngyī yu mūde, yā yinā yā yā sāyī chī yā yuwa yu, o kāyī yuwa yā yinā ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 어제 노래 소소 예 소리 제라고 보다 이너스 예 체어 대다다 사회의 노력에 맞으네 아니 나 내가 살려는 시가 ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱟᱭᱟᱪᱤ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱮ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱚᱫᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱵᱟᱜᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱚ sūsō dā tā chēyō ma, nū nī kī, rība dā tā chēyō ma rī, kū rī, tsē yīn dā yī, tsē yī ba nī ba, rī shī yī nyāng chō yī, tsē yī ba nī ba nī, ma rā yī tsē bāy tā rī yī ba, jī tō chē tēsī chī dāngi yā, ā, tē chēnshī na shibu yā yu yu yu, tē tē yu yā tēng yu yam chōng, chū yu gu guwā yā jī yī sī, chū yu guwā yu, guwā yā yī, hā hā yī pō yī yī tē tē wā yī tē, nā wā jī

yunze sung, di zuwa, qiwe qiwe yin jing di desi. Ta yunze shi sung na, qiwe zawa, penwa yu ya di kaya di gung di yuwa ya. Na ya zung 바디 제대로 되게 계좌시 장례제도 여러 군데 제 지금 제기 여기 시를 가서 편도 시비 여러 가지 지금 시를 가서 편도 가는 이유가 가는 자체 제 자리 아 아니 siye yue de kao yu gu kala ya gu san gu gu san nga tongo le xa gu kala ya gu san gu se duwa nga san cha ta kala ya gu san jang jang yang cha

zangmyo la dhaya gwe nyo rong je di soso le yewe je yewe nye soso kongyo juwe jawo dhaya gwe cha me sangmo la dhaya gwe nyo rong je di yewe nina ya soso shiwa to kanga jayu je jayu jayu jayu je do pangyo peke jayu do cha che dosha suna do o jawo je yewe nyo jayu jaya to jayu jaya nyo ba dhaya dhaya dhaya dhaya dhaya dhaya

kāsē tīkē yīn sē yō, tē chī chī chī chī kē chū gō rē dāsē, chī chī kē nāṁ chā rē dāsē, wā tē rē, chī kē rē sē. Wā nē, sēmbā chā yīn nē tē rē, tē chī chī chī kē pī kē tō lō rē dāsē, chī chī kē chū sē rē dāsē, sē kō rē dāsē, wā chē sōsō yu rui rī chū tēnā hō chēni chū dā chī ā dī dāng chū gu lī dīng chū dīng yā gu chī nī yu gī chū dhū tū bā yī na nī kā sē bī gī rīng dū chū na dī sī gī bī gī sū nāng sā tū chī gā yung gu rō rī nō rī na nō rī 어디 제일 제일 딱 들어있는 양치 팬도 제일 뭐야 그래. 팀명은 라진진 권한이 그게 군이라니 아니 제일 제일은 아니 로그에 대해 로그에 대해요 말이 노로그에 대해요 말이 제일 딱 다시 아니 뒤에 계자사 계자기 캐주요 봐. 어디 노로그 주지면 네 네주 잠을 때 노고 네주 잠을 때아 내가 操什么样的道路嘛，然后在这里。